okuruga esura ya 22 nemu amateeka gabairu eginiyo migenzo eyora abaisiraeli olwo omuntu aligura omwiru omwebrania akukolere emyaka mukaga ogwamushanju agende ataina kyo ayechungwize karaija aliwenka agende aliwenka karaija yashwe irwe yaseirao omukazi we agende nawe kama we alimwa omukazi mara omukazi ogwo akamzalira abojo angaba isiki omukazi nabana be baliba ba mukamawe wenene aligenda wenka kyonka omwirogo kaligamba akatule ati inyeni ningonza mukama wange omukazi wange nabana bange tindi kugenda Aho mukamawe amutwale mbali bali kufukamira ruwanga arwigi anga amuziringiti amwiguze empindu okutwi ao amukolere oburora bwe bwono oro muntu aliguza omuwara omubuzana ogu obuzana atali burugamu nkoko abairu baruga mubwiru Kaliba atashemerere mukamawe alishangwa amuligire au mukamawe ogwo amuleke achungurwe kandi atali muguza amunyamanga ah, oro ya mujangwire ko muntu aligura omuzana kumua omutabani kumushwera amubone nkomuhara ko muntu alishwera omukazi wa kabiri agenderere kuwa mukazi we ekyakulya nebijwaro nokumumalira nkobubere kaliba atamukorere bintu ebyo byonshatu amutayishule agende mara atamwindize mpia amateeka gobwita muntu wena wena alitera omuntu akamuita nawe bamuite kyonka kaliba yashangwa atamuzimbire akamuita atamugendereere aonda koleka mbali omuntu ogo alirukira Kyonka omuntu kalita ondijo amugenderere omurabire omumagezi ogwo omuye ali eyarutale yange bamuite wena wena aliteraishe anga nyina bamuite buliomo aliiba omuntu noro aliiba yamugulize anga akaboneka ainawe bamuite omuntu wena alike naishe anga nyina bamuite orwo abantu balirwana omu akatera undijo eibale anga entomi kiterwa atafire kyonka akashega anyuma akayimukamu akakwata ensiso akagenda genda aheru ao olinya alishangwa amuteire talikwatwa mushango ekiriwo alipe ebirobye ebumfereere kandi amutambize kurungi komuntu alitera omwiruwe anga omuzanawe enkoni omwiru anga omuzanogo akamugwa omumikono ahabwe ekibona bonyo kionkako omwiru alimarao ekiro kimo anga bibiri mukamawe tali yabwa kibona bonyo aruo kubao ogumwiru akamugura oro abashaija balirwana bakautaza omukazi aina enda akagoba akuginaga kyonka atabaireo kabi kashagireo ogwo ayamutaza bamuteo endihi eyo iba mukazi aliramura ashashule nkoko abaramuzi baliramura ko mukazi wenene aliutara aliba amutaize ayehorwe erisho liiwalinu elino liiwalinu omukono guiwa gunu ekirenge kiiwa kinu amaya gayiwaganu orubale ruiwarunu orushanju ruiwarunu ko muntu alitera omwiruwe anga omuzanawe elisho akaliita amutaishure agende arwe lisholye eliafa kandi kali mutera elino akalikura abe mwiru anga muzana amutaishure agende arwe linolye eliakuka ente kutaza omuntu horo ente erichumita omuntu yaba mushaija anga mukazi akafa entegyo bagiteze amabale kandi enyama yayo etaliribwa kionka mukama wayo talikwatwa mushango kandi kente eriba emanyire kutumita kwe makara na mukama wayo bamugambire kionka tiyagikoma ekaija ekaita omuntu yaba mushaija anga mukazi bagiteze amabale na mkama wayo kwako bamuite kabali mutwa ekyo kwechunguza au wagire na kyona ekyo bali mutwa kwechungura tumita omwana w'omuntu yaba mojo anga muisiki bamukole kuonderana neiteka lyonene lioneneri kente eritumita omwiru anga omuzana mukama wayo ae omukama wabo eshekeli makumi gashatu zefeza kandi ente bagiteze amabale ko muntu alisiga ekina kyashamire anga akakirima atakishwekire mara ente anga endogobe ekakigwamu mukama weki nekyo alipe ae omukama weki tunganwa empia ekitunganwa ekyafa kibeki orwente yo muntu eliutaza eyo ndijo nokufa ekafa aobaguze ente erikulora babegane eiguzi byayo nikitungano ekyafa kwako bakibegane anga kakiriba nikimanyika oko ente emanyire kuchumita kwemakara mara omukama wayo atagikomire ente aragiripa ente ekitunganwa ekyafa kibeki